Ba, egunon guztioi eta mi eskerre eh, etortzeagatik e, gaurko jardunaldi hauetara. Dakizuen bezala, ama urte betetzen ari da antxeta irratia eta urte hurren kampainaren barruan, ba, bueno, guk ere mai gainean jarri nahi izan dugu eh, irrati libre bezala erabakitze eskubidearen inguruko debatea edo galdera eta zalantzak. Eta horretarako batzuetan eh, inbidiaz begiratu dugun eh, Kataluniako eh, bigon bidatu ekarri ditugu e, gure esku dago kordezkari batekin batera, beraz sumateko kidea da e, Paco Martínez, e, Zelain Nikolas gure esku dago kordezkaria eta Jordi Sánchez ANF-ko kidea. Horran lehenengo galderatzu pasako pausatuko dizkiego hemendik, Eta gero ere noski ukiko gutartea zuen galderei eh, erantzuteko, eta horretarako ba esku eta e, lankideak pasako izkizue mikrofonoak. Hizkuntzari dagokienez, e, berrespetatu dugu bakoitzak bere hizkuntzan hitz egin alizatea, orduan e, zelaik euskaraz egingo du, baina beste biek katalanez, orduan horregatik dauzkazue kaskoak, lehenengo kanala da e, gazteleraz eta bigarrena euskaraz. Eta hasi baino lehen, e, ondarribiako udaletxeari ere eskerrak eman barrezkiogu, antxete errati bezala, ba, azpiegitura usteagatik beste behin ere. Ba, bueno, ongi etorria iruei, mi esker e, etortzeagatik, eta katalanek uste dut lehenengo aldia dutela e, eta esan digute gustatu zaiela. <laughs> Ondo hasi gara orduan. Eta, bueno, lehenengo galdera izango da bakoitzari banan-bana modu laburrean bada ere norberak ordezkatzen duen eh, mugimendua aurkeztea. Nundizatu zen eta momentu honetan zertan ari zareten e, Jordi da anz kidea eta hasiko zara. Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per eh, la invitació. i molt content de poder participar en un acte d'una experiència com és la, la ràdio comunitària, de Ràdio Lliure, perquè forma part d'una expressió mm, d'una nova manera d'entendre la cultura i l'organització molt més transversal, de baix cap a dalt, i crec que és una experiència que us, us felicitem i a Catalunya també hi ha una bona tradició al voltant de mitjans de comunicació lliures, mm. teles i ràdios, i, i sempre és bo conèixer noves experiències. L'Assemblea Nacional és una associació que fa 4 anys que va néixer, el 2012. Amb aquest període breu de temps, 4 anys és eh, molt poc temps, eh, s'ha aconseguit probablement la incidència política més important que mai s'ha produït a Catalunya des de la societat civil, eh, en quatre anys, l'agenda política a Catalunya ha estat modificada d'una manera substancial. El sistema de partits ha estat clarament alterat i el relat polític que a Catalunya s'ha construït en aquests quatre anys s'ha centrat en la necessitat de construir una nova república, una república catalana, un nou estat, partint de l'exercici del dret a decidir. És a dir, assumint que la voluntat democràtica dels ciutadans és el que ha d'acabar determinant quin futur com a país hem de tenir, per sobre de les limitacions que l'actual sistema jurídic, la Constitució o l'Estatut d'Autonomia, puguin eh, limitar. L'Assemblea neix, com us he dit, el 2012, és una entitat que, com el seu nom indica, és absolutament assembleària. Eh, jo en aquests moments eh, he estat reescollit com a president de l'Assemblea fa just una setmana, però la presidència no té cap funció executiva singular més enllà que qualsevol altre membre de la direcció de l'Assemblea i, de fet, la presidència té una funció quasi de portaveu més que d'altres eh, característiques. L'Assemblea eh, en aquests moments disposa d'uns 40.000 socis, nosaltres parlem de socis, no de militants, d'uns 80.000 eh, simpatitzants entre socis i persones que col·laboren amb l'assemblea però que no estan cotitzant econòmicament, els 40.000 cotitzen econòmicament a l'assemblea. La, l'assemblea està present arreu del territori amb uns aproximadament 600 nuclis organitzats arreu de la geografia de Catalunya, perquè us feu una idea, Catalunya eh, té en aquests moments, el Principat de Catalunya té 947 municipis. Eh? Per tant, hi ha realment una presència territorial molt important de l'Assemblea. I també l'Assemblea té una presència més simbòlica, però important també, en molts països eh, on hi resideix una colònia Eh, catalana que s'ha volgut organitzar. Avui ens acompanyen eh, precisament companys de l'Assemblea Nacional eh, Euskadi que eh, treballen per eh, promoure i per eh, desenvolupar a Euskal Herria eh, el treball que l'Assemblea Nacional venim fent a Catalunya. L'Assemblea, quan va néixer, el 2012, va recollir el treball que el 2007, 2008, 2009 s'havia, i 2010 s'havia portat a terme amb el que vam concretar amb les consultes ciutadanes. Eh? I aquest és un element important. Sé que a Euskadi començaran aquestes consultes molt aviat. Bé, de fet, el cap de setmana que ve hi haurà una primera organització de consultes. I vull remarcar això perquè eh, difícilment s'entendria el naixement de l'Assemblea el 2012 si no es eh, tingués present que hi va haver un moviment ciutadà molt autoorganitzat des de cada un dels pobles, que va decidir a final de la dècada, la primera dècada dels 2000, eh, reivindicar el dret a decidir, posant les urnes, demanant als veïns, als municipis, que anessin a votar a favor o en contra de la independència. Aquell moviment que es va anar extenent com una taca d'oli, amb les col·laboracions més o menys ambigües d'alguns ajuntaments, eh, va acabar mm, representant una mobilització del voltant del milió de persones que van anar a votar en aquestes consultes. Eh? Catalunya té una població de 7 milions i mig, eh, 5 milions i mig aproximadament més grans de 18 anys, a les consultes es podia votar els més grans de 16 anys, eh, consultes autoorganitzades que van mobilitzar, repeteixo, amb aquests tres anys, es van anar extenent paulatinament a tot el, el territori, prop d'un milió de persones. Evidentment, la decisió més difícil va ser si a Barcelona es feien consultes o no es feien consultes. Llavors, l'estratègia va ser deixar al final d'aquest període, concretament va ser el 10 d'abril del 2010, on es va organitzar les consultes a les localitats més importants, entre elles Barcelona. I la sorpresa va ser que, malgrat les pors, eh, la mobilització també a Barcelona va ser molt gran. Allò va posar en evidència que hi havia un problema polític que no s'havia resolt, que la gent tenia ganes d'abordar des de la participació ciutadana la resolució d'un conflicte històric entre Catalunya i l'estat espanyol i que es volia fer amb eh, la democràcia i amb les urnes com a element eh, vertebrador. No? A partir d'aquell moment a Catalunya es van desenvolupar molt ràpidament una sèrie d'esdeveniments. El més important va ser la sentència del Tribunal Constitucional en contra de l'Estatut d'Autonomia que havia estat ja ratificat a través del referèndum per la població de Catalunya, i això va provocar una reacció d'irritació ciutadana molt important amb una primera manifestació que va ser a l'estiu del 2010, que va congregar centenars de milers de persones per protestar contra el Tribunal Constitucional. Des d'aquell moment, amb les consultes fetes, amb l'èxit de les consultes, amb la mobilització contra la decisió del Tribunal Constitucional el 10 de juliol, amb la mobilització del 10 de juliol del 2010, es va començar a vertebrar el que avui és l'Assemblea Nacional, on la primera sorpresa va ser que la convocatòria de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, eh, tingués una resposta multitudinària. De fet, eh, es parla d'un milió i mig de persones que van sortir al carrer aquell 11 de setembre del 2012. És aquest moment on tots els esdeveniments es precipiten d'una manera molt intensa. Eh, L'exigència per part de l'Assemblea cap a la classe política catalana és que les consultes que havien estat organitzades des de la ciutadania es fagin des de les institucions. Això precipita la dissolució de la legislatura i la convocatòria d'unes noves eleccions amb el compromís de les formacions polítiques sobiranistes de plantejar una consulta legal, encabida en la legalitat espanyola, eh, per decidir el futur polític de Catalunya. Hi ha les eleccions del 2012 i eh, es crea una majoria parlamentària molt potent, Convergència Democràtica, Esquerra Republicana, la CUP i Iniciativa per Catalunya, i en un primer moment Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSOE, partidaris del dret a decidir i partidaris d'organitzar una consulta legal. Evidentment, eh, tots intuïem i es va demostrar que l'estat espanyol negaria la possibilitat de donar cobertura a una consulta democràtic i això va anar provocant en els dos anys següents, 2011, 2013 i 2014, una sèrie de tensions polítiques que va acabar provocant que el Partit Socialista de Catalunya abandonés aquest bloc majoritari però consulta, que l'estat espanyol negués sistemàticament la possibilitat de la consulta i que eh, el novembre del 2014 s'acordés eh, tirar endavant una consulta que finalment, com que Espanya no la va reconèixer, es va convertir en una consulta amb una actitud de desafiament per part de l'Estat, però d'una convicció per part de la ciutadania, on van participar 2.400.000 persones. Va ser un moment especialment important, un moment de consens molt gran al voltant del dret a decidir. Ho remarco perquè jo crec que és el punt més important de tot el procés polític. Eh, hi va haver un acord entre els partidaris de la independència i els partidaris d'un estat federal eh, amb celebrar la consulta. El punt de consens, i vaig acabant, va ser una doble pregunta. La pregunta era, està vostè d'acord amb que Catalunya esdevingui un estat? I si responies que sí, hi havia una segona pregunta, era, vols que, en cas afirmatiu, vols que sigui un estat independent? Per tant, hi havia la resposta era el no a la primera pregunta o el sí, sí o el sí, no. El sí, sí era l'opció independentista. Dels 2.300.000 persones que varen participar, eh, jo vull posar en valor que unes 400.000 persones van participar dient sí, no. És a dir, no va ser una consulta independentista, va ser una consulta per concretar el dret a decidir i això va ser una legitimació molt important del procés democràtic del dret a decidir. Un 80% va votar a favor de la independència i un 20% aproximadament va votar a favor d'un estat associat, un estat federal, una fórmula d'acord amb la resta d'Espanya. Des d'aquell moment, com que Espanya no ho va acceptar, eh, l'objectiu polític de l'Assemblea va ser anem a guanyar les institucions amb una majoria independentista. En el Parlament fins a aquell moment la majoria no s'havia construït a partir d'una eh, agenda independentista, sinó d'una agenda del dret a decidir. Per tant, era molt important per seguir avançant en el procés, guanyar les institucions, guanyar el Parlament i guanyar el govern en clau independentista. I aquest va ser l'objectiu de les eleccions del 27 de setembre. I vam fer el salt, eh, de, perquè us situeu, i ara ja sí que ho deixo aquí, consultes ciutadanes, dret a decidir per un estat propi, mobilitzacions a partir del naixement de l'Assemblea per aconseguir una consulta eh, del conjunt de la població organitzada per les institucions. L'estat espanyol ho prohibeix, es fa la consulta, objectiu, anem a guanyar una majoria independentista en el Parlament. I el 27 de setembre de l'any passat hi van haver les eleccions que vam identificar com a plebiscitàries i per primera vegada hi va haver-hi una majoria independentista en el Parlament que va donar lloc a un govern a Catalunya amb una agenda clarament independentista i ara, en aquest període que estem, que està previst que culmini aproximadament a la tardor-hivern del 2017, eh? eh, l'objectiu és acabar aquest procés que fa 4 o 5 anys eh, a Catalunya ha viscut molt intensament i una de les possibilitats és que es torni a recuperar la idea de la consulta, la idea del referèndum, amb, un, amb una diferència molt important. Si l'estat espanyol accepta un diàleg per organitzar un referèndum dintre de la legalitat espanyola, seria l'òptim, el desitjable. Però si no l'accepta, una de les possibilitats és que la Generalitat organitzi una consulta unilateral amb efectes vinculants per decidir quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Per tant, el que sí que tenim molt clar és que aquest procés ha d'acabar amb les urnes, amb un mandat democràtic. Creiem que el referèndum és la millor de les expressions per decidir quin futur Catalunya ha de tenir i el debat polític que es vertebrarà en els mesos futurs estem segurs que serà d'una gran intensitat. Ho deixo aquí i després eh, ja podrem allargar amb altres, amb altres consideracions. Gràcies. Vale. Mi esker eh, Jordi. E, aurrera segituko dugu e, Pakorekin, baina Pako Jordik hain ongi egin du ba, prozesu guztia eta testu ingurua kokatu <clears throat> behar bada e, azaluko zeniguke zer den e, sumate. E, ze karpen egiten dio sumate bezalako elkartke batek e, Kataluniako prozesuari? muchas gracias por estar aquí para escucharnos. Me llamo Paco Martínez, soy un catalán nacido en Madrid y precisamente creo que ese es la, eh, el motivo de, de Estoy de acuerdo, o la organización está de acuerdo, por eso no me repetiré en nada de lo que ha dicho Jordi. Hemos hecho un seguimiento, nosotros no estamos en competencia en ningún momento, lo que sucede es que en un momento determinado, nacemos un año después, un año poco después de la Asamblea, nos, estamos de acuerdo en todo, en, digamos que yo también pertenezco a la Asamblea y pertenecía a la Asamblea anterior a pertenecer a Súmate, porque la Asamblea es un año anterior a, Súmate y yo llevaba ya un año en la Asamblea. El problema es que eh, hay un interés grande por los partidarios del no en querer dividir Cataluña en, dos, en dos sociedades, en dos sectores. ¿No se me oye bien? ¿A ah, me, había dado... ¿Me estabais oyendo? había un interés muy grande en el tópico, que ya lo convertían en realidad, de decir que en Cataluña en dos sociedades. Incluso han dicho que en más sociedades todavía, pero bueno, <laughs> eh, había muchas más divisiones final nos pelearíamos entre nosotros. En la sociedad catalano-parlante o de origen catalán y en la sociedad de los que habíamos venido de fuera. Tened en cuenta que entre los años 50, 60, 70 llegaron a Cataluña desde otras partes de España 2.800.000 personas, o sea, casi eh, una vez y media eh, eh, la población del País Vasco. Esa gente eh, se integró, unos quisieron integrarse rápido, otros les costó más. A mí me cuesta, me cuesta la facilidad de palabra de hablar en catalán en público todavía, llevo muchos años, hablo en catalán perfectament, pero no tengo facilidad de palabra. Eh, y entonces eh, pensamos que la única forma de demostrar que no habían esas dos sociedades era crear una organización que fíjate tú que no era competitiva con la Asamblea para nada porque le llamamos súmate. O sea, la idea era sumar, no dividir. En realidad la idea era demostrar que no había división. Y un grupo determinado de gente en aquel momento, sobre todo de origen español, pues empezaron a reunirse, pasó un poco, en vez de hacer unas elecciones en pueblos, empezaron a reunir en grupos, había de, todo, de todos pensamientos, había gente que por demócratas pensaban que debían de defender e incluso eh, luchar por ello, por, el derecho de autodeterminación, como demócrata se veían que... No se me que el derecho de autodeterminación tenían que defenderlo, habían otros que estaban por el derecho a decidir, aunque todavía no se habían decidido en qué votarían, y, habían otros que eran mayoría que estaban por la República Catalana, por hacer un Estado catalán que, eh, que incluso pues, eh, se pudieran encontrar cómodos ellos pues, con su idioma castellano. Eh, normalmente tu idioma materno es importante, y, igual que todos queremos que nos respeten el idioma materno, a los castellanos parlantes también nos gusta. Entonces empezamos a pensar que nuestra, nuestra forma de, entrar en la gente sería el, hablar en castellano, el llegarles, dicen que cuando tú hablas un idioma que entiende a alguien que entiende, le llega a la cabeza, pero cuando le hablas con su idioma materno, le llega al corazón. Yo cuando me expreso de verdad, me expreso en castellano, me cuesta más llegar a hablar con, el corazón en catalán. Mi mujer nunca me ha dicho te quiero, siempre diu m'estimo, <laughs> t'estimo, es catalana, ella es Montserrat viñal, Estafanell, o sigui que catalana, y nunca me ha dicho te quiero. Y cuando se enfada me riñe en catalán, no me riñe en castellano. <laughs> Eh, es, un, es, un, es un, chip que tenemos ahí y que nos entra mucho mejor nuestro idioma. Pensamos que eso era, sería positivo. Estamos trabajando en ese sentido. Estamos tratando de entrar en barrios donde quizá eh, a la Asamblea le ha costado entrar, eh, nos cuesta también, pero quizá entramos mucho mejor. Eh, entramos sin, sin, estaladas, o sea, entramos a pecho, <laughs> incluso entramos diciendo que, no vamos a renunciar a nuestra nacionalidad española, sería un absurdo, si podemos tener las dos nacionalidades, ¿por qué vamos a renunciar a nuestra, a nuestra nacionalidad española? Supongo que hay alguno en Súmate que sí que renunciaría, pero bueno, es ya optativo pero que no hace falta renunciar. Esto, esto les convence bastante porque el no les, amenaza con que perderán su idiosincrasia, que perderán su cultura, que les haremos perder el idioma, que no podrán hablar castellano, que los expulsaremos incluso. O sea, hay barbaridades, hay, hay barbaridades, usan todo. Hoy ya no hay cañones, pero tienen la televisión. Otro de los problemas que tenemos en Cataluña es que toda esta gente, o la, no toda, hay una mayoría eh, importante de esta gente que no ve la TV3. O sea, no es la suya, no la reconocen como suya. Esto por experiencia, estás eh, en charlas y lo preguntas y no, no ven la TV3 están viendo la 5, están viendo la sexta, están viendo la Atena 3 y allí pues los bombardean. Hoy ya no, usamos los, no usan los cañones, el enemigo no usa los cañones, usa los medios. Y los medios son terribles cualquier discusión desde mm, este, en ese sentido sobre el proceso que hay en televisiones españolas, no hay nadie defendiendo el proceso, al revés, hay incluso insultos. Nosotros cuando formamos Súmate, incluso en nuestra web, y seguimos teniendo, tenemos insultos importantes, eh, amenazas e incluso amenazas de muerte. O sea, es terrible, nos llaman traidores, eh, creen que vos traicionado a España, eh, vendidos, eh, de todo. O sea que, eh, ya digo, no usan, no usan las armas, pero, pero tienen medios para humillarte. Bueno, ese, ese, en este momento, ¿cómo estamos? Bueno, pues en este momento, eh, fijaros eh, dónde llega eh, eh, esa, esa, colaboración con, con, con a la Asamblea. Yo, además de Súmate, pertenezco a la sectorial de, de jubilados. El tema más importante o uno de los temas más importantes que están eh, inculcando, que están poniendo miedos por la parte de los del no, es el tema de las pensiones. Se dice, y lo dicen los ministros de ellos, con toda la, con toda la alegría del mundo, sin, sin pensar que han firmado un montón de convenios en los que se ven obligados a pagar la pensión de todo de toda persona, no, la pensión no es de una nacionalidad española. Cualquier persona que haya cotizado a la seguridad social española tiene derecho a cobrar la pensión de la, de la, seguridad social española. Nosotros hemos cotizado toda la vida a la seguridad social española, o sea que ellos tienen el derecho de pagarnos la pensión. De todas formas, lo que sí os diré es que en, las los hojas de ruta que, nosotros, que, Cataluña ha trazado, la idea es de que Cataluña pagará las pensiones a todos los catalanes que, vivamos en la República Española, digo, en la República Catalana. No nos fiamos de que Cataluña pueda, digo que España, perdón, me estoy haciendo un lío tremendo, eh, que España pueda seguir pagando las pensiones ni siquiera a los que queden de España. O sea que eh, la idea es que, pero bueno, en este momento el decir que si nos marchamos de España no vamos a perder la pensión es un miedo que ha calado bastante en la sociedad mayor, eh, la sociedad que vive eh, de la pensión incluso de los jóvenes que creen que, pueden pensar que el día de mañana, o los medianos jóvenes, los, los medianos, que pueden pensar que el día de mañana pues puedan cobrar esa pensión. Eso nos ha hecho mucho daño, miedo, digo mucho daño, y lo que decía de colaboración, como yo también estoy en la sectorial de, de de la Asamblea, hay veces que los territorios nos dicen, oye, podéis mandar a alguien en castellano porque va a venir mucho público de castellano, porque hemos invitado a la fábrica tal o al lugar tal o el esto tal. O sea, que hay una colaboración completa y no hemos nacido para hacer competencia para nada a la Asamblea, sino para sumar gente a nuestro proceso. Creo eh, que después en las preguntas, y eh, la, organización nuestra no es como, la de la Asamblea, la, organización nuestra es más pobre, nos hemos organizado por comarcas, no, podemos, no tenemos gente para organizarnos por pueblos, eh, no estamos en todas las comarcas, normalmente en las comarcas eh, como Vico, como Berga o como tal, donde la comarca es muy, mm, con mucho, muy, catalana, pues nos cuesta formar nuestro grupo de, de Súmate. Pero claro, normalmente tenemos presencia en, lo, el cinturón de Barcelona, que es donde más castellano parlantes tenemos, o de origen español, aunque hablan catalán, y eh, tenemos eh, bastante, bastante presencia pues en, todo, en, en todo el cinturón de Barcelona cinturón de Barcelona, todo el cinturón industrial de Barcelona. Nos cuesta mucho, pero la ayuda de la Asamblea es eh, primordial para nosotros. Eh, casi todas las charlas que organizamos fuera de, área, de las áreas estas nos las prepara la Asamblea y nos las pide la Asamblea. Nos las pide como súmate y vamos allí a hablar en castellano. Y si luego queréis hacerme más preguntas, no me voy a extender en todo el historial porque lo que ha contado Jordi pues es lo que nosotros también apoyamos y, y después ya me haréis preguntas. Y gracias por escucharme. Gracias, Paco. E, zela izurekin e, eh, segituko dugu, eta bueno, zurire gure esku dago zer den esplikatzea baino, zemen pentsatzen du gehiengoak e, badakiela etxekoa zarenez, E, galdera litzateke, bueno, datorren eh, aste galdeketak hasiko dira hainbat eh, herritan, gure eskualdean galdeketarik ez dago, baina ekainaren e, amabian badaukagu eskualde mailako hitzordu bat, eta jordik aipatu du behintzat, han, hein batean batasun politikoa badagoela. Euskal Herrian e, batasun hori kasu puntual batzutan gertatzen da, dioz Nafarroan eh, gaur egun eh, gobernuan, batzuk ados jarriera gobernatzeko, baina instituziotatik kanpoko batasunik ez dago. Eta gizarte zibila ere ez dakite Katalunian bezain aktibo ote dagoen Euskal Herrian, zuk nola ikusten duzu posible hemengo prozesua? Lehen bizi ezkerrik asko benetan gonbidapenagatik eta plazerrutza zuekin egotea. Eh, partekatzen duzuelako hain zuzen ere gure eskudagok eh, zabaldu nahi duen filosofia, elkarrekin egiteko mm, gaitasun hori eta libre pentsatzeko eh, gaitasun hori ez. Eta plazer handi bada jordirekin eta Pakorekin egotea, egon nintzen beraiekin Euskal Etxean, duela urte bete, eta haiekin egoten garenean beti daukagu zer ikasi eta aplikatzen edo saiatzen gara, ez? Geure realitatea diferentea dela kontuan hartuta eta mm, eta galerari erantzunez, e, gure esku dagok iaz aipatu zuen e, erabakiaren aroan bizi garela, ez? Baina batzutan ematen du leloa botatzen dugula Eta gero atzean zer gogo eta zein gogo eta dagoen edo ere ba, Batzutan ez daukagu gaitasunik esplikatzeko edo... Em, gure esku dagoen lanean ari garenok jabetzen gara Euskal Herria bizi duela momentu historiko oso berezi bat. eta hiru eremutan banatuta dagoen herri honetan, hiruetan dagoela demokrazia gehiago lortzeko gogoa, asmoa eta gehiengoak. Az gaitezen Ipar Euskal Herritik, lehen aldiz, demokratizazio prozesu baten ondorioz, herritarrak aldunduta, lortu dute egituratze propio bat herri elkargo propio bat. E, Nafarroan badira e, aldaketa oso e, garrantzitsua gertatu da gobernua gobernu berri bat dago eta demokrazian zakontzeko borondate argiarekin. eta anistazuna kudeatzeko determinazioarekin. Eta e, e esan dezakegu, e, badagoela erabakitzeko eskubideen aldeko euneko laro gehiago dago alde. Herritarrak gaude erabakitzeko eskubideen alde. Kontua da, egoera hori, e, hordatik atea daiteke lehenen gondorioa da Euskal Herria buru jabetza prozesu batean murgilduta dago. Katalunian egon daiteken bezala. Guke, guri ez zaigu gustatzen eta hori ere saiatzen gara irudikatzen, eta uste irudikat, sortzen dugula. E, gure esku dago sortzen da 2013 garren urtean. Baina 2013 garren urtean ez da sortzen berez. Sortzen da aurretik hainbat eragile, hainbat talde, hainbat lan e, irudikatu duguna nazioen munduan, baina hori adibidetxo bat da, ez? Aurreko urteetan eta aurreko mendeetan egindan lana askatasunaren aldezmata besti dauden Euskal Herrian askatasuna aldarrikatzen, ez? Azkatasun alde eta erabakiak Euskal Herritarrok har ditzagun horren aldeko lana. Ba, e, gure esku dago 2013 urtean kontestu oso aldeko batean ikusita Kataluniak ba, e, erabakitzeko bidea ja jorratzen eta kudeatzen hasiko zela ez bakarrik aldarrikatzen, baizik eta urratzen duak emango zituela eta Eskozian ere erabaki ingo zutela, ba, e, sortzen da. E, e, ingurumari horretan sortzen da gure esku dago, Eta, e, eta azger, azten gara konturatzen, herritarrok dako garrantzia. Ordura arte, mezua zen, zin dugu elkarrekin gauzak egin, alderrek egin behar dute, zer ingo dut nik. Eta gu konturatzen gara ez, herritarrok, eta hori Kataluniatik eta Eskoziatik ikasi dugu, herritarrok daukagula sekulakoa e, ekarpena egiteko aukera. Uste duguna, baina asko esan diagoa. Eta baditugula tresnak, eta tresnak dira gure eskubideak, eskubide batzuk ditugu, ez dieguna garrantzirik ematen, da adierazpen askatasuna, beti eh, azpimarratzen dugu urratu egiten denean. Baina ze, ez dugu batzu, ez, ba, gara jabetzen askotan eskubidori badugula eta erabiltzeko bide bat badugula. Gero batzutan zigizaga egin behar da, ez? Guk nahi dugun bezala erabiltzeko. Baina, baina badauzkagula, erabakitzeko eskubidea dirazpen askatasuna, elkartzeko, biltzeko, eta e, gai eh, eh, publikoetan parte hartzeko eskubide horiekin, hori oso tresna importanteak dira. Eta hoien bitartez ere egiten dugu, herri baten borondatea adirazi. Eta hor kokatzen ditugu herri galdeketak, eta hor kokatzen dugu gure eskudagok 2008an, azaroan, iasko azaroan, onartu zuen plangintza. Badakizue, planteatu dugula plangintza bat 2008-2008ra. E, aurreko bi urtetan urteko plangintza zen, gizakatean, gizakatean zer egin genuen, jabetu elkarrekin egin genezakela hausak. Arrituta geratu ginen danok, zer nolako arrakasta izan genuen. Baina arrokeria pur bat ere hor nabaritu zitzaigun, eta ez arrokerita, bebai, e, esperientzia falta. Eldu ginenean gizakatera, hurrengoan zer egin behar genuen ez genekien, horri zuri baten aurrean topatu ginen. Horretaz, jabetuta zen genuen, urrengo urtean zer egin dugu, tartu genuen urte oso bat pentsatzeko, eta horiek izan ziren oialak. Oialekin, egin, oginen josten, oginen zabaltzen, pedagogia egiten, baina oginen pentsatzen. Eta antolatu egin ginen, eta zuetariko batzuk egon zineten, bizkarrezurra direlako bilera batzuk egin genituen. Eta hor pentsatu genuen, gure erabakitzeko era, eskubideak, Euskal Herritarron partetik gure karpena nola egin dezakegu. Zein da, Euskal Herritarron, ibilbide horria, erabakitzeko eskubideak kudeatzeko. Eta esan genuen, adostu, parkatu, eundu, adostu eta erabaki. Eta ez ditugu irudikatzen gainera, lehenengo eundu behar dugu, gero adostu behar gero erabaki bar dugu. Ez, esaten dugu, hiru esparru dira, eundu egin behar dugu, jarraitu behar dugu, e, oraindik, hainbat jende ez dana, ez, daki zer den erabakitzeko eskubidea. Atzo aipatzen zidaten e, udaletxe batzuetako bizkaiko batzuk, esaten zidaten, zela izgegu, Badakigu egin duzuela jai batzuk, oso majoak zaetela, irriparrekin ibiltzen zaetela gora eta bera, baina ez dakigu oso ondo zer dan gure esku dago. Eta e, zer egin nahi duzuen. Bueno, ba, e, oraindik esplikatu behar dugu, jarraitu behar dugu zen. Gero, adostu behar dugu, gaitasunak jarrera batzuk landu behar dira herri honetan. Badaukagu esperientzia bat, badaukagu historia bat, Eta e, guk erabakitzeko eskubidea kudeatu nahi dugu demokratikoki. Lortu behar ditugu boska emango duten pertsonak, eta hori borondatez joango dira. Bakoitzak nahi duen proiekturako, oraindik Euskal Herren ez dago definituta, eta buru jabetza prozesu batean bagaude, baina ez dugu definitu zein dan urrengo e, eh, urratza. Ez dakigu izango dan independentzia, izango dan konfederalizazio, ez dakigu hori oraindik ez dago definituta baina bai urratzak eman ditugula, erabakiak hemen hartu itzak egun, eta Euskal Herritarron artean eh, hartzeko. Eta horrek eskatzen digu adosteko gaitasun bat eta jarrera bat. Eta horretarako adierazpenak lantzen ibiligara urte osoan zehar. Eta eh, eta azkenik erabaki. Erabakitzen dugunean, herri egiten ditugunean, Eundu egiten dugu, zelortzen dugu gure filosofia, gure mezua eta gure ideiak zabaltzea, adosten dugu, ze adostu egu gabe ez dago modurik errikontzultat egiteko, eta azkenik erabakitzen dugu. Beraz, e, ariketa praktiko horiek e, gaur egun martxan ditugu, baina martxan dugu ere adosteko fasea. Herrietan egiten ari diren eta zuek e, datorren astean egingo duzuena ere, adosteko gaitasun hori eta irudikatzeko, hau da, herritarrok badakigula adosten, beraz, guk adosten baldin badakigu, nola beste gure beste tresna demokratikoak, gure borondate demokratikoa dirasteko beste tresna batzu direla alderdi politikoak eta direla erakundeak nola estira gai izango adosteko. Eta e, e, erabakitzen ikasten ari garela eta hasten ari gara. Ez dut esango dakigunik erabakitzen. Ze gero ere, igual aukera daukagu gero kontatzeko, ze esperientzia polita izan diren herri kontsultak eta zenbat ikasi dugun horren inguruan. Herri kontsultak dano glasei egoteko oso ondo doaz, ikaragarri ondo, ari dira lortzen e, konfiantza berri batzuk, zentzibilitate diferenteko jendearena, eta guk uste dugu parte hartze polita izango dela, eta ja egin dugun lanarekin, urte osoan, e, eh, ibilidan jendearekin, egin diren ekintzekin eta ikasi dugun guztiarekin, e, eh, bos bat atera dugu, guazen ikustera ja, ba, osongi bat edo bikain bat ateratzen dugun, baina hori datorren asteburon izango da. Politikoak ez dituzu aipatuzu gizarte zibilaren presioarekin eh, baduzue baduzu itxaropena gure esku dagon aderdiek segituko dutela? E, hori izan zen Kataluniako esperientzia, dudari gabe, eta Euskal Herrian guk uste dugu, eta hori da ikasi duguna ere, ze asko ikasten gabiltza azken urteetan, mm-hmm. eta asko ikertzen zer da burujabetza prozesu bat. Burujabetza prozesu bat da herri batek, monigote zuritzu horiek, Ez alduntzen garela eta esaten dugula, e, gure etorkizuna guk erabakiko dugu. Guk ez dugu nahi berriro, orain arte bezala, ez Parisen eta ez Madrilen gulego itxi batean esatea zer izango garen eta nola antolatuko garen. Horrela, hori horrela izan da, buru jabetza prozesu bat abian jartzeko alde bakarrekoa da. Eta hori, holanda, Osa, ikerketak eta eh, prozesuak beti dira alde bakarrekoak. Eta alde bakarrekoak nortzu dira herritarrak izan behar dute. Herritarrak delegatzen baldin badute, delegatzen dugun hoiengak hoiek ez daukate nahiko indar. Hori ikusi izan ibarretzaren prozesuan. Mhm. Bazegoen alderdi bat eta indar bat eta fede honez aritu ziren eta egin, izan zuten ali izan zuten moduan Katalunian ere egin zuten legebiltzarrak adostu zuen estatutu bat eta Madrilera heldu eta zepilatu zuten. Mhm. Espadago herrian, borondate eta determinazioa abiatzeko prozesua. Gero, gauza da abiatzea, eta hori irritarron esku dago, eta hori egin behar dugu, eta gure ardura da. Gero, kudeaketan, bilatu behar ditugu rolak, bilatu behar dugu, herritarrok gure eskubideekin oraino heldu gaitezken, eta alderdi politikoek beste tresna batzuk dituzte, eta nola txertatuko duten puzlean. Azkenean denok, erabakia eta demokrazia gehiago lortzeko. Eta, eh, bueno, hori bai. <laughs> momentu zori. Eh, Segituko dugu, iruentzako galdera da, baina eh, pakorekin hasiko gineateke. Eh, webunean sartuta, sumateren eh, webunean sartuta, eh, uste dut zure testua dela eta jartzen du, gutxi gora bera, eh, independentzia dela aukera bakarra Katalunian ongizate estatua eh, berreskuratzeko, ez? Eh, Orduan, egoera ekonomikoa izan daiteke faktore bat e, eh, abertzaletasuna edo a pizteko? Bueno, el nacionalismo, el independentismo, yo no, soy, no soy nacionalista. Yo no soy nacionalista, o sea, queda claro. Ni español ni catalán. Espera, espera, piden el micrófono un momento, ahora, la te bueno, me dejáis el micro otra vez. No sé por qué, lo tengo Vale, dejáis el micro. Bueno. ¿Me oís ahora mejor? No, tampoco. a ver, eh, yo no soy nacionalista, o sea que por eso replico el tema del nacionalismo. Eh, mm, y además mm, quiero la independencia para dejar de ser, de querer, de querer una patria, la tendré y como ya la tendré, pues tampoco. Yo, estoy, yo quiero ser un noruego, que no pierde un segundo de su vida en decir que es noruego. Ya no lo ven, y ya le dicen que es noruego, no tiene ninguna dificultad. Bueno, es verdad lo que sucede en Cataluña, eh, la crisis económica en Cataluña es más fuerte, es muy fuerte. Eh, eh, hacemos nuestra generalidad, es una gestora, una gestora que lo único que hace es parar la mano en este lado para recibir lo que viene de Madrid y tratar de repartirlo lo más justo posible en el otro lado. Por eso cuando estamos peleándonos un poco por derechas o izquierdas, yo soy consciente de que cualquier gobierno que esté en la Generalitat, sea de derechas o de izquierdas, va a tener que gestionar la miseria, que es la miseria que nos da Madrid. O sea, que nos da, que nos devuelve Madrid nos devuelve mucho menos de lo que nosotros damos. Se, calcula en el orden de 16.000 millones que Madrid se queda cada año de nosotros y que no nos devuelve. Y si no los devuelve porque lo necesitamos, porque hay momentos en que no podemos ni pagar las farmacias que han estado recetando, eh, pagando las recetas por su cuenta, porque luego tardan en cobrarlas, si nos lo devuelve, nos los devuelve a través de un sistema que vosotros aquí que no conocéis que se llama FLA, que las siglas son Fondo de Liquidación Autonómica, además mejor, mejor escrito, imposible. Fondo de Liquidación Autonómica. Es un fondo que se ha inventado el, no, el, de, el Montoro, se ha inventado Montoro para porque nosotros no tenemos acceso a los mercados exteriores, tenemos una, una, mm, una valoración de nuestra, de nuestra de, basura. Entonces, eh, la única forma de poder recibir alguna, alguna ayuda a esa asignación anual que se nos, da para, Cataluña es a través de ese FLA. El FLA es una reserva que tiene el Estado central y que reparte o da a las autonomías que no pueden cubrir su gasto para que no entren en, en más déficit y Europa no nos llame la atención. El problema está que ese eh, préstamo que nos hace, que es un préstamo, nos lo hace con intereses. Fijaros vosotros, si necesitamos a lo mejor 1.500 millones para pagar a nuestros acreedores en un momento determinado, en ese año, en, el proceso de ese año, y lo pedimos al FLA, estamos pagando intereses por un dinero que nosotros ya hemos entregado a Madrid y no ha vuelto, o sea, por nuestros propios impuestos, por una ínfima parte de nuestros propios impuestos que se ha quedado en Madrid. Entonces, no cabe duda que mucha gente, y sobre todo estos de, que digo yo, de origen español, que se nos apuntan porque están desesperados, pues son debido a que ellos están convencidos de que eh, la independencia es hija de un gran deseo de cambio y que la única forma que ven ese cambio es a través de la independencia de Cataluña. Jordi. Bueno, em, a ver, nuestra, nuestra convicción es que el proceso eh, independentista eh, ha tenido dos aciertos. La primera, como decía antes, ligarlo al derecho a decidir. Y creo que eso pone al Estado contra las cuerdas y dificulta enormemente un relato eh, de convicción democrática desde el Estado central. saber que nuestro futuro Mm, está en manos de la voluntad de la gente, dificulta enormemente el relato del Estado español eh, contra esa voluntad. Y creo que es una de las pocas, pocas cuestiones que pone el Estado contra las cuerdas ante la comunidad internacional. Por decirlo mm, simple y llanamente, que Madrid eh, eh, se desplace por todas las eh, cancillerías explicando que Cataluña quiere ser independiente Eh, es muy fácil que reciba la solidaridad entre los Estados eh, para mantener la unidad territorial. Pero cuando el debate ya no es esa unidad territorial, sino escuchar la voluntad ciudadana para resolver un conflicto que nadie lo niega porque hemos salido a la calle centenares de miles de personas, eso en Madrid ya no se recibe tan cómodamente porque ni en Berlín, ni en París, ni en Londres, ni en Washington eh, se entiende mucho sobre todo después del precedente de Escocia y de otros precedentes que tenemos en el Quebec y en otros lugares, que en pleno siglo XXI un Estado formalmente democrático niegue las urnas como mecanismo de resolución de conflictos. Y ese es, yo creo, un acierto que tenemos que es muy importante. Y, el otro, y, ahí <laughs> retomo tu, pregunta, es que el, debate en Cataluña ah, y, el emplazamiento para construir un nuevo Estado no se ha hecho a partir de un discurso tradicional nacionalista identitario. Es evidente que muchos de los que hoy estamos en la Asamblea Nacional y que estamos apoyando el proceso soberanista venimos de la militancia independentista de los años 80 y que tenemos una militancia en la defensa de la lengua, de la cultura, eso es indiscutible y evidentemente yo quiero la independencia también para poder garantizar un futuro a mi lengua, para poder recuperar una parte de la historia que se me ha negado, todo eso lo quiero también, pero no es ese el eje central que nos ha permitido construir ese relato colectivo, sino que eh, fundamentalmente el crecimiento del apoyo soberanista se ha construido a partir de, lo que tú planteabas, que es eh, la defensa de unas mejores oportunidades para una sociedad más justa. Y hoy hay mm, un apoyo muy grande, una, no un apoyo, perdonar, una, una, certeza muy grande que si Cataluña no obtiene ese nuevo Estado, si Cataluña no se convierte en un nuevo Estado, eh, Cataluña no eh, tendrá margen para poder recuperar un espacio de progreso económico, para poder ejercer políticas propias eh, claras, y eso sitúa a Cataluña en un marco globalizado, en un cierto proceso de una cierta decadencia. En Cataluña hay el convencimiento, yo creo que ahí eh, tenemos que insistir más, ya existe, pero hay que hacer mucha más pedagogía, de que eh, hoy la política que desde hace décadas el Estado español nos ha venido imponiendo está teniendo gravísimas consecuencias sobre el propio bienestar y la vida cotidiana de la gente. Os pongo tres ejemplos para que veáis como eh, cómo se percibe en Cataluña. Falta de inversiones en infraestructuras. Eh, no solo hay comprometidas muchas menos inversiones que lo que pertocaría, lo que sería necesario de acuerdo con la contribución fiscal e incluso con el propio estatuto en lo que prevé de inversiones del Estado, sino que las inversiones previstas, que el Estado ha previsto por ley, solo se cumplen en un porcentaje muy, muy, muy, muy reducido. ¿eh? Eh, en lo que es toda la red ferroviaria, Cataluña eh, tiene un déficit muy importante de red ferroviaria, de lo previsto, que es mucho menos de lo necesitado, solo se ha cumplido en los últimos cinco años un 7% de la inversión. Eso podéis decir, bueno, eso ocurre en otros ámbitos, sí, pero cuando tú tienes que centenares de miles de personas que utilizan la red ferroviaria para desplazarse en, la corona, sobre todo metropolitana, para ir a trabajar, cada día, pero cada día es cada día, tienen retrasos, incidencias, tienen que prever un horario distinto eh, con una inversión de tiempo mucho mayor de lo que sería razonable si las cosas funcionaran bien para ir a trabajar. Eso acaba generando, perdonar la expresión, un cabreo que eh, la gente no lo entiende. Si a eso le pones que día a día también te aparecen eh, inversiones eh, en trenes de alta velocidad que nadie utiliza, aeropuertos donde ni se ha previsto que en el 2045 llegue ninguna avioneta eh, y otro tipo de inversiones absolutamente de nuevo rico que el Estado español ha realizado en muchas comunidades autónomas eh, con oscuros intereses también de económicos por parte de actores eh, políticos eh, de esos ámbitos y económicos, pues ahí se genera un malestar que claramente apoya a la independencia. Segundo tema fundamental, cuando las instituciones de Cataluña aprueban leyes, el Parlamento o el Gobierno de Cataluña aprueba decretos que intentan buscar mecanismos para luchar contra situaciones de pobreza, de desigualdad, poniendo, por ejemplo, eh, un gravamen a las transacciones en las instituciones financieras o permitiendo que las instituciones como la Generalitat eviten el corte de suministro a familias que no tienen recursos para pagar la electricidad, el gas o el agua, eh, o, otras, eh, o, o, que tengan una actitud eh, activa para evitar eh, la expulsión de aquellas familias que no pueden pagar el alquiler o que no pueden pagar las hipotecas ante los bancos. Y la reacción con esas leyes aprobadas del Estado central, del Gobierno, es recurrir ante el Tribunal Constitucional esos mecanismos para evitar la exclusión social, con el argumento que esas competencias no son de la Generalitat Y el Tribunal Constitucional acepta esos recursos y suspende esas leyes, hay un mensaje muy claro, muy simple. Con la República, esas leyes para luchar contra la pobreza y garantizar el estado del bienestar o evitar la exclusión podrían existir, con lo cual es necesario dar un paso político para hacerlo. El domingo mañana Ah, yo me tengo que ir hoy rápido porque eh, a Zaragoza en tren, porque no hay aviones <laughs> tampoco para poder llegar a Barcelona. Mañana hay una movilización convocada por UGT, comisiones, la propia Asamblea, Esquerra Republicana, Convergencia, la CUP, el Partido Socialista, eh, todas las entidades del tercer sector, contra las decisiones del Tribunal Constitucional que están limitando derechos sociales. O sea, este es hoy el debate político en Cataluña. Las instituciones del Estado están actuando recortando derechos sociales, con lo cual la respuesta es clara. Y tercer ejemplo, y acabo con ello, cuando hoy hay empresas eh, multinacionales eh, muy importantes que están diciendo, ellas, que van a dejar Cataluña o van a dejar de hacer inversiones, no por el proceso independentista, que eso nunca ha dejado de, de facilitar inversiones, sino que te dicen, no vamos a invertir en nuestras plantas, por ejemplo, en el campo de Tarragona, ¿eh? que es una, parte, una, área industrial importante con un sector petroquímico muy potente, y te dicen, eh, BAF, ¿eh? una multinacional alemana, y te dice, oye, no, nos vamos a ir porque no podemos competir con esas infraestructuras porque no tenemos una red ferroviaria de ancho europeo, por ejemplo, o con la factura de la energía eléctrica, que como sabéis está regulada por el Estado y es muy superior a otros países europeos. Pues hoy tenemos realidades, y pongo un ejemplo, pero hay bastantes más, de grandes empresas que dicen nos vamos porque el Estado no está cumpliendo con su, con su labor. El puerto de Barcelona ha recibido probablemente la inversión del capital eh, de la China más importante en Europa durante muchos años, para convertirse en el puerto receptor de todas eh, las mercancías provenientes de Asia. Mucho más razonable que lleguen a través de Suez a Barcelona, que tengan que seguir por Gibraltar e irse a Amberes, por ejemplo. Pues ¿qué problema tenemos en el puerto de Barcelona? Que no hay las inversiones del Estado. ¿Para qué? para hacer la conexión ferroviaria que permita que las mercancías que llegan en el puerto puedan salir hacia Europa. Y estamos ante ese tipo de situaciones que la gente lo ve y es evidente que eh, esos agravios han sido, yo creo, o son eh, el núcleo básico de apoyo a la causa independentista eh, y a la causa de la nueva República Catalana. Con lo cual es evidente que el margen, el, imaginario colectivo de la nueva República en buena medida está apoyada en el convencimiento de que la calidad de vida, las oportunidades, eh, la cohesión eh, social, el estado del bienestar, solo va a ser garantizado si nosotros somos capaces de disponer y gestionar nuestros propios eh, recursos. Zela, eh, baiet zituzu buruarekin, <laughs> Euskal Herrian askotan eh, abertzaletasuna identitate batekin lotu izan da, behintzat orain arte, orain egia da eh, alderdi politiko batzuen partetik entzuten ari garela, ez? Ekonomia ere hobeto joango litzegukela independiente bagina, orduan, zure uste zer Euskal Herrian buru jabetza prozesua abertzaletasun klasiko edo sentimentaletik aratago doa? E, gure esku dago sustatzen duena, hain zuzen ere da, e, jabetza prozesuan parte hartzea herritar guztiak. Eta e, ariketa praktikoa errekontzultetan daukagu. Amazei urtetik, aratagoko herritarrak, bizi direnak bertan, boska eman dezakete. Beraz guk, gure filosofiarekin ere, ez aldarrikatzen bakarri baizik eta ariketan praktikan jartzen ari gara, filosofia hori. E, herri batek e, Eh, eraiki egiten da bertan eh, bizi eta lan egiten duten pertsonengatik. Eta beraztasuna e, eh, da, egia da, prozesu guzti hauek oso dira, zailak dira, baina asmatzen direnean kudeatzen, eta hori da jarrerak horregaitik dira importanteak, asmatzen dugunean anistasun hori kudeatzen, emaitza askozaz aberatzagoa da, askozaz sendoagoa da. Orduan, Eh, Euskal Herrian ere gertatzen dira, Katalunian gertatzen diren eh, horrelako agrabioak, eta gehiago, gertatzen dira, igual, eh, hemen falta dana ez dagolako, ez dagolako oraindik, jabetza prozesu horren kudeaketan, Euskal Herritarroko egin duen kudeaketan, talderdi politikoak barne, ez du jarri gune bat irudikatzeko nola bizi nahi irugun. Eta ari gara kudeatzen, kudeatzen egunerokoa, gu erritarroi udazko untresnekin, ari gara gure borondatea saltzen, nahi dugu, nahi dugu aurrera egin, nahi dugu kudeatu demokratikoki orraino altzen ari gara, eta gainera jarrera, ja pausua, ozeatzak ematerako jarrera hori lantzen eta zabaltzen ari gara, baina e, prozesu honek behar du, gizarte zibil antolatu bat. E, aurrekoan entzuten nien berrogeita marmila bazkide dituztela, guk dauzkagu berrogeita marmila pertsona zaretuta, erriko, e, gizakatea egin zenean, ez da kopuru txarra, baina bazkidetuta dauzkagu mila laureun da. Horren ikzen ba jende dago, e, zaretuta bai, nahi bai, baina pausoa, eman ez duena, e, aldarrik apenetik e, ekintzetara, ez? E, problema berdinak ditugu komunikabidekin. Gu hitzaldi hitzaldi, e, gure eskudako taldeak, ba, herri zerri, egiten ari den lan ikaragarria den bitarte zabaltzen dugu gure mezua eta gure jarrerak. Eta gu oraindik ez gara hasi, gure plangintzan badago, 2000 aurten hasiko gara e, bigarren eh, udazkenean, baina guk e, oraingo fase honetan, osea 2016 ko udara bitartean, nahi izan duguna herritarrak aldundu. Eta herritarrak alduntzea esaten jabetzea ze egin dezakegun guk gure kabuz. Orduan, ez diegu adibidez herrigaldeketan ez diegu eskatzen erakundeei laguntza, ez da argia lortzeko bez. Dana egiten du herritarrak dituen baliabidekin, eta jabetzen gara zezaila den. baina sistema demokratiko batean badakigu ere erakunde publikoak guk zergez ordentzen ditugu, eta gure ordezkariak direla, helduko dela momentu bat, egin beharko dela buru jabetza prozesu batean, danok demokrazia gehiago nahi baldin badugu, jarri beharko ditugu danok ditugun tresnak. Eta fase horretan hasiko gara irailatik aurrera, guk herritar bezala, Eta e, dena den, eta ja positiboago izan da, ere e, alderdinik ikusten dut ere Euskal Herrian, bueno, Nafarrokoa oso importantea da, ari dira kudeatzen anistazun hori, eta ondo. E, iparraldean ikaragarria da, asko dugu ikasteko, nola dagoen antolatuta gizartea, nola dago gizarte kontseilu bat, eta bertan lantzen dituzten proposamenak, eta gero ordezkariek hartzen e, autetzi kontseilu hori zenolako antolaketan gobernantza sistema oso interesgarri bat. Eta e, Euskal Autonomia Arkidegoan, bueno, ba, udal legearen aldeko adostasun hori ikusten ari gara, ezinezkoa zen are politikare badatorrela, ikusiko dugu orain hauteskunde batzuk datoz, eta hauteskundeak izaten dira olako <laughs> momentu e, arraroak. Baina jabetu gaitezan, 2000 amazeian orain eurrian izango dira hauteskundeak, dirudienez, eta e, eh, gazteizko hauteskundeak amaitu eta gero ez dago berri hautezkunderik 2000 emeretzi garren urtera arte. Beraz, 2006, 2006, 2008, daukagu oso momentu berriro erabakitzeko aroan gaude, jabetu bargara danok, eta hiru urte hauetan lantzen duguna, euntzen duguna, adosten duguna eta erabakitzeko erabakitzen ikasten dugun maila hori, erabakitzeko kultura hori, kultura demokratiko hori, eh, josten dugun neurrian gai izango gara 2019 garren urtean Katalanen pare, nik horba dauzkator eh, <laughs> zera batzuk, eh, postura batzuk ipinita, baina nik ez dut ikusten beraien prozesu eta gurea hain urruti dagoenik. Ba, ez dago zela optimista zara. Baina nik ikusten ditut eh, hainbat ezaugarri, haiek ere zaila izango dute, 2000 mazazpi, 2000 mazortzean ibiliko dira beraien erabakia hartzeko pausua ematen duten unean, Eta gu ere hor hortxe egon gaitezke. Ez, dut esaten independentzia, erabakiko duguna, izenik hori iztakit. Bai. Hori adoste, Euskal Herrian adoste, fasearen ondorio izango da. Baina erabakitzeko e, ariketa hori egiteko aukera, nik dut, mm. edo aukerak baldintzak sortuta, egon daitezke. Baina horretarako, herritarrak aldundu behar dugu, eta jabetu behar gara, ze momentu historiko bizi dugun. eta nekatuta. Bukatu gara egin behar dugu lo, baina eh, <laughs> heldu e, gara gauean nekatuta. Jabetuta bakoitzak egin ahal izan duena egin, egin duela. Bueno, nere partetik, bai? Eh, mira, eh, yo veo que estáis hablando del estado de bienestar y vosotros no lo tocáis o lo tocáis muy poco por el hecho de tener la llave de la caja, nosotros no la tenemos. Pero hay, un, hay una cosa, y además estoy viendo personas de edad aquí que no la tenéis, la caja central de las pensiones en la seguridad social, está en España, está en Madrid. O sea, vosotros dependéis de las pensiones de todos los españoles. el fondo de reserva de la seguridad social, que en el 2011 tenía 66.000 millones, en este momento no llega, están en 30. O sea, se han comido la mitad en cuatro años. El fondo de reserva este no era para pagar todas las pensiones, pero era para pagar lo que no se llega en las pensiones, porque hoy con este paro que hay en este momento, porque sabéis que las pensiones son de, reparto y las pagan los trabajadores y los empresarios que han contratado a esos trabajadores, no están llegando en toda España, porque es el reparto de toda España, a cubrir la necesidad de los jubilados. Y se está echando mano a un fondo de reserva que se hizo para el 2020 debido al baby boom, a esas personas que nacieron en los años 60-50 que todos teníamos tres o cuatro hijos por matrimonio. Eso se preveía eh, eh, empezar a pagar o empezar a coger dinero de ahí para el 2020, pero con esta crisis de paro tan grande, pues se está cogiendo ya ahora, y ya digo, de 66.000 mil millones que había en el 11, hoy solo quedan 30 o un poco más de 30. Además, tenéis el beneficio de que vosotros tenéis la mitad de paro que el resto de España, incluso la mitad de paro que nosotros. Nosotros tenemos menos paro que el grupo de España, que España, pero vosotros tenéis la mitad de paro que nosotros, que nosotros tenemos un 19 en este momento, o un 17, 18, varía según lo mires en las estadísticas. Vosotros tenéis la mitad de paro. Con ese incremento de trabajo que tenéis vosotros, podríais estar cobrando unas pensiones el 10 o el 20% más de lo que estáis cobrando en este momento gracias a la caja de reparto que hay en España, que dependéis de España. O sea, vosotros tenéis la llave de los impuestos, pero no de las pensiones. Eso también tenerlo en cuenta, porque eso también repercute en personas de edad que están en este momento en esta sala y repercute mucho, porque no es el problema de que podríais cobrar un 20% más, es que podríais asegurar esas pensiones durante más largo tiempo, porque se prevé que ese fondo de reserva de la Seguridad Social no pase del año 19, 18, 19, y después qué? como mínimo nos quedaremos sin las pagas, porque normalmente lo que se está cubriendo con ese fondo de reserva es las pagas extraordinarias de verano y de Navidad. Entonces, eso también es bueno de hacerle notar a la población vasca de que sí, yo tengo la llave de la caja, pero no la de las pensiones. e, ariketa dago eginda. Euskal Eh, ez dut esaten sindikatu bertzaileak bakarrik, eh? eh UGT dauka sekzio euskal sekzio bat, Nafarre sekzio bat, e, komisiones ere bai, alderdiak ere hemengoak daude eta ariketa hori nola biziko ginateken erabakitzeko eskubidea gudeatu al izango bagenu, ariketa hori ez dauko eginda. E, erabakitzeko ariketa hauetan, goiarriko galdera egin dugu modu parte hartzaile batean. Eh? izan da, tematu gara, E, ez, izateko gure esku dago bulego txiki baten erabakitzen zuena zer galdetu behar zitzaion bakoitzari. Eta ariketa izan da oso oso interesgarria, guk geuk ikasi dugu ikaragarri. Eta ikusi dugu erabakitzeko eskubiak Euskal Herrian, ze guk ere begiratzen gabiltza Kataluniari eta Eskoziari, baina guk gure ibilbide horri propioa behar dugu, ezaugarri diferenteak ditugulako, berezkoak. Eta ikusi dugu, erabakitzeko eskubiak Euskal Herrian ditula bosko pilo. Eta ez, ez garagai, horiek askatzeko, buru jabetza prozesuan, ba, orain arte bezala, trabatuta egongo garela. dira, korapioak? Korapioa da, lehenengoa dira beldurrak. Zenbat beldur dagoen, kanpotik elikatuta, eta guk ere barrutik ditugunak, erabakitzeko eskoen inguruan. Ze, eta e, ariketa egin zen, konpartitzeko, eta asko esaten zuten, bertako, egin zen batzorde bat, hogeita zazpi pertsoneko batzorde bat, ordezkatzen zuen agoiarriko eskualde osoa, eta E, eta ikusten zuten, e, ba, beldurra zeukatela hitz egiteko, azerretuko menzirelako, e, hainbat eta hainbat. Eta horiek sozializatu behar dira. Bigarren korapiloa dira, zalantzak. Jendeak lehenengo galdera izan zen, ze diferentzia dago soberania eta independentzian artean? Eta zen, bueno, hori irugarren bilera ingo dugu edo. E, jendeak ez dakizia diferentzia dago, autogobernu, e, soberania, independentzia, federalismo, e, konfederal, ez daki, orduan nola erabakiko dugu ez badakigu. Eh, erabakitzeko guneak non dauden, erretarrak ez daki. Erretarrak ez daki, zer erabakitzen da Europan, zer erabakitzen da Gazteizen, zer erabakitzen da eh, Madrilen. Ez dakigu. Eta beti, ez, ez baina guk zerrak ditugu, ja, baina gero zer gauiek kudeatzeko, ze eraginkortasun maila daukagu. ezin badugu guk, eta orain ikusten ari da, zen horrekin eta ze problema dagoen, eh, kanpora alde egiten ari dira, ba, hemen ez daukagula gaitasunek energia eh, eh estrategia eraginkor bat egiteko Euskal Herriako, Osea, guk ere arazu berdinak ditugu, baina nunbaiten azalaratu eta plaseatu behar modu razional eta ordenatu batean, eta adosteko gaitasunakin. Beraz, beldurrak, zalantzak, eh, gaitasun, ez daukagu gaitasuna irudikatzeko, eta e, Aitziber Blanco ibili da didamizatzen taldea, eta berak esaten zuen. E, ez pagara ze aukerak ditugun, erabakitzeko eskubideak sortzen dizkigun aukerak irudikatzeko, ez gara gai izango ditugun beldurrak eta ditugun zalantzak gainditzeko. Ze beldurrak eta zalantzak paralizatzen zaituzte. Orduan, ez badugu e, aukera azteko pentsatzen, ba, nola biziko ginateken guk pentsioak gu, gu, gu, gu, ze arazoa dauzko hauen azpiegituran, gurean lurraldetasunaren inguruan, ze nola biziko ginateken hobeto elkarrekin nafarroak eta eak gauzak asko elkarrekin ingo balitu, edo iparraldearekin gauzak hainbat gauza eta ikastoletan ikusten da. Zenbat, gauza elkarrekin egingo bagir, elkarrekiko e, elementu hori, eta e, eta geroia geratzen da beste bi punto, erabakitzeko eskubide, iru punto, erabakitzeko eskubidaren e, mamia, sujetoa, nola artikulatu sujetoa, demokrazia printzipioak e, daiteke sujetoa Euskal Herriak non erabakiko duen determinatzeko, hmm. posiblea da. Herritarrok izatea, ba, hemen mugitu dira, hemen eh, herri kontsultak lortuko bagenu esate baterako Euskal Herri osoan gure esku dago gaur egun Euskal Herri osoti daukagu zabalduta. Parraldan ama talde daude, Nafarro garaian berrogeita ama talde daude eta oro guztia gara berronda berrogei. Uh Orduan, lortzen baldin badugu, erabakitzeko eskubidea zabaltzea Euskal Herri osora, borondate demokratikoak esaltzen baldin badu, ba, nola ez diola interesatzen herritar hori, nola ez dan bera agenda politikoan egon behar. Mhm. Demokrazia erabilidezak egu sujeto ere egituratzeko. Sujetoa, edukia, zertaz galdetuko dugu. Guk oraindik hau eh, Katalunian badakite galdetuko dut independentziaz. Targi daukate. Guk zertaz galdetuko dugu erakunde bat elkartzeko eh, erakunde komun bati buruz galdetuko diegu herritarrei, galdetuko dugu independentziaz, galdetuko dugu buru zertaz galdetuko dugu. Eta azkenik, ze kolore oki behar duen galdera horrek. Ze galdera gu gu bilatzen genuena eta herri kontzutan bilatzen ari gaena da, galdera parte hartze handiena er, eh, lortzen duen galderak. Ez zaigu horren beste eh, interesatzen bai edo ez. Mhm. Bueno, hori etorriko da, beste fase bat izango da. Bai. Guri orain importatzen zaiguna da, jendeak parte hartzea, sujetoa. Eh? Erabakitzeko zuen aldeko eh, mobilizazio bat izatea. Jendea aldeak hartzea, eta heltzea orain arte heldu ez garen tokira. Eta erakargarra egiteko galdera, galdera horretan, arainz demun bezala, sartu bardiogu kolorea galderari? edo galdetu behar dugu independentzia edo buru jabetza soilik. Buk, horrela, eh? bukatu da horrela, baina ez da bai da hori egin zan, eta esan zan, sartuko dugu sozialista izan behar duela, edo sozialdemokrata, edo soziala, estado sozial, sartu behar dugu ingurumenarekiko kompromiso bat egon behar duela, eh, sartu behar dugu feminista izan behar duela, edo patriarkaria dena lako, edo Europan egon behar duela, ez egon behar. Orduan, ariketari guztiak egiteke daukagu. E, bukatzeko, ordu erdi daukagu, eh? gutxi gora bera, nire partetik eh, azkenengo galdera egingo dizuet, hola eskatuko dizuet eh, modu oso motzean eh, erantzuteko, eta hola gero zuei eh, hitza. E, lehen zelai, autoeskundak aipatu dituzu, e, Espainia restatuko autoeskundak berriz errepikatuko dira ekaina bukaeran, eta e, galdera litzateke Podemos efektua, ez? Sortu da panorama politikoan alderdi berri bat, behintzat e, erabakitzeko eskubidearen alde dagoena. Berak oso krezbanabil irmoki esaten du ez duela Espainia zatitzerik nahi, baina behintzat galdera pausatzearen alde dago. Horrek baikorra da, baina beldurra ematen du, ordezkaritza potoloak lortze, lortuko lituzketelako bai Katalunian eta baita Euskal Herrian, ze, ze sensazio provokatzen dizue horrek? bueno, luze joko luke horren erantzuna, bai. baina bon, cosa esan da. Nik uste positiboa dela, oso positiboa da. Beldurrak sortzitula bai, baina beldurrak udeatzen ikasi behar dugu. Orduan, nahi baduzu gero es gaitezke bai. el eh, azalpenean. Paco Jordi. Bueno, mm, a ver, rápidamente. Yo valoro también que em, el paso de Podemos de normalizar en la vida política española una formación que reconoce el derecho a decidir, yo creo que solo, lo podemos, por <laughs> la redundancia, valorar positivamente. Y ojalá Partido Socialista y Partido Popular y Ciudadanos eh, siguieran en, ese recorrido. Otro debate es eh, la credibilidad que nos merece eh, si algún día Podemos llegar a gobierno hasta qué punto esa parte del programa va a ser eh, implementada o no. Y ahí ya eh, sería un tema mucho más, más eh, largo. ¿no? Y, otra cuestión es si creemos que, hay condiciones objetivas, a pesar de que Podemos obtenga unos muy buenos resultados, como algunas encuestas apuntan, eh, en el sentido de si el derecho a decidir va a tener recorrido en la próxima legislatura en España. y ahí mi opinión es claramente negativa. Yo no veo hoy a un Estado español ni a unas instituciones eh, con capacidad eh, para desarrollar en los próximos dos o tres años eh, unas consultas o un referéndum vinculante en Cataluña, por ejemplo, eh, sobre el, el, el, futuro político. ¿no? O sea, es altamente improbable. Pero que sea altamente improbable yo creo que no nos debe hacer eh, confundir con que no sería deseable, y con que nuestra mm, eh, sensación de satisfacción que una formación que podría llegar a ser la segunda en el Estado español en cuanto a número de votos haya puesto eh, el debate sobre el derecho a decidir encima, encima de, la, mesa. ¿no? Y un tercer apunte es que en Cataluña, como ya ha ocurrido y ocurrió en la transición, y en parte también al País Vasco, pero en ese sentido yo creo que en Cataluña es eh, distinto en el caso que ahora os diré, eh, Podemos eh, no, se está articulando con el mismo peso que se está articulando en otras comunidades autónomas. Es decir, en Cataluña eh, la existencia de un espacio que lidera, por decirlo de manera muy simple, Ada Colau, la actual alcaldesa de, Barcelona, ha permitido tener un espacio político singular Em, en referencia a Podemos de lo que pueden tener otras comunidades autónomas. ¿no? por decirlo claro, Podemos eh, en Cataluña no es una marca como lo es en otras comunidades autónomas. Podemos eh, está eh, implicado en un espacio político donde en Cataluña no lo lidera la gente de Podemos, sino la gente de Colau. Y Colau no es Podemos, a pesar de que muchas veces se dice que sí, no es cierto. Podemos en Cataluña incluso diría, tiene un peso muy pequeño en referencia al espacio de esa izquierda alternativa que ha emergido con mucha fuerza. Y eso es importante porque también os tengo que decir que, eh, a pesar de las distancias que puedan existir, yo sí que soy convencido que el papel de Colau en todo ese debate sobre la consulta es mucho más firme, mucho más de fiar que el que pueda tener Pablo Iglesias. ¿no? y eso nos da una cierta tranquilidad. Eh, no soy yo quien lo dice, lo ha dicho ella. Eh, el 9 de noviembre del 2014, Ada Colau fue a votar a las consultas un doble sí. Sí a una Cataluña Estado, sí a una Cataluña independiente. Y ella ha dicho por activa y por pasiva que estaría de acuerdo que en los próximos eh, tiempos de esa legislatura se forzara una nueva consulta, aunque eso tuviera que representar pues un acto de una cierta unilateralidad. ¿no? Bueno, yo creo que eso es una singularidad del sistema de partidos que en Cataluña se ha mantenido también en ese espacio emergente y eso es positivo. Eh, ¿Me oís, no? ¿Me oís bien? Yo completamente de acuerdo con Jordi, todo lo que ha dicho lo suscribo. Y solo eh, hacer notar una pequeña dificultad que pudimos tener con Podemos o con esa, esa, ese partido que nace, es que, como he dicho antes, en un sector determinado de, Súmate, la independencia es abrazada porque, por un gran sentido de cambio. O sea, les eh, le lleva a, pensar que la única forma de, cambiar esta, sociedad que no les gusta española es ah, apuntarse a la independencia catalana. Ese, eh, incluso al entorno mío ha pasado, ese grupito, no, quizás no sea muy importante, se ha apuntado a Podemos porque vuelve a pensar que sí que hay una esperanza de cambio en España. Yo he vivido así muchos años, o sea, yo he vivido queriendo cambiar España. Eh, desde mi juventud he estado militando en partidos clandestinos para primero para derrotar a Franco y después para querer cambiar España. Yo no he nacido independentista. Yo nací hace poco, puede ponerle siete, ocho años, independentista. Entonces, a mí me podría haber pasado lo mismo, lo que pasa es que mi experiencia me dice que España no tiene cambio. Gracias. esker iruei, eh, ez dakit, zuek eh, norbaite galderarik edo baldin badu, mikrofonoa bainatek pasako du, bai? Bai, bai? Bai, bai, entzuten da. Bai, bai bueno, mikrofortzen hartzen dut pixkat austeko, zerena normalean arrankatzea zaila, zaila izaten da. Bai, egia danik e, eh, alde batetik eh, askotan eh, entzuten dugu Espainetik datorren diskurtzoa beti dator e, diskurtzoa nolapait kamuflatua. Zena dut, nik uste dut azken finean hor diskurtzo politiko horren atzean badago labaitare e, faktore ekonomiko oso garrantzitsua, Euskal Herriaz eta Katalunia ari gera eta Espainian ekonomian daukan pixuarekin. Zena dut hor badaudela beste faktore eskutu batzuk ez direla mai gainean jartzen. Eta era berean egia da e, Espainiako e, gobernuen eh, aldetik e, diskursoaren ardatza ere buru jabetzatik beste leku batera dijoala. Esan nahi dut hor badagola manejo bat. E, eta aprobetsatu dezateko pentsion kontuan aipatu dezuena Kataluniako beldurra emateko erraminta, bueno, omen e, muga gaude eta jende askok e, Europatik obratzen du pentsioa arazori gabe. Eh? Ni gehien bat joan, eh, hori horrela planteatuta, gehien bat joan eh, erritar bezala sortzen zaidan kezka. Bai? Teori honetan, e, aipatu duzu, eguneko e, laro gehiago buru jabetzaren aldeko adala herri honetan. Ez? Eta orduan e, lanean jarduten garen herritar xumeak bai ikusten dugu urrutzune bat eta da gure ordezkari poli, politikoek horren aurrean eta herritarrek hain garbi inorainon jungabe ja badakiten zegoeran gaudenean nola jokatzen ari diren, ez? Zena nahi dut, hor bai dago, diskurtzo bat e, nazionalista izan daitekena, gehiengo nagusi bat daukala, momentu honetan, ba, adibidez, e, EJ-ako, eh, bueno, e, esko... E, alderri galtzeleko. autonomian, gure autonomian, esan nahi dut, autonomian e, eh, nijoa, Nafarroan ere gertatzen ari dalako movimendu bat, bai, herritar bezala ulergaitza egiten zaigu olako herritar movimendu bat eskaera batekin nola erantzuten ari zaion. Hor utzuneak ikusten ditugu, hau da, hitzetik ekintzetara dijuana. Da nik uste dut hori ere, badakit eh, gai komplexua dala, zeren prozeso batean gaude eta helburua jarri behar dugu nunda beste leku batean. Eta guk argi daukagu eh, indarra batuko ditugula, baina hon ere bai eh, nolapait badago zerbait larria, e, inkoherentzi larri bat e, ulergaitza egiten zaiguna baita ere. E, egia da, baina abiatzen gara abiatzen garen egoeratik. E, duela gizakatea egin genuenean, gure helburua zen berrogeita marmila pertsona biltzea, eta enda berrogeita marmila elkartu ginen. Eta berrogeita mabi mila pertsona zaretu ziren. E, inkoherentziak pili bat daude gurean, gure baitan ere bai, eta gu ere ikasten ari gara, eta ni eh, herri kontsulten, herri oso esteptika nintzen nik enuen sinisten, herri kontsultak izan zitezkenik, genituen ulertzen, ni jurista naz, eta gu jurista gara, eh, <laughs> oso kartezianak, oso prozeduren aldekoak. Eta esaten bai, egingo du herri kontsulta bat, herri baten, eta, parte hartze izango da, uneko amabia, eh, Katalunian bezala, ba, ba gero, eh, parte hartzen baldin badu haute eskundetan eguneko berro goita zeia, erridikularen dugu, baina guk euskaldunak erridikularen <laughs> sentimentu handia daukagu. Eta Kataluniara joan nintzenean, e, han eh, plataforma paralderetza emakume batekin, eta berak pazientzian handiarekin azaldu zidan, zela oso ratuta zaude. Ze za, e, eh, zabadel uste dut zuela, eumila pertsonako herri bat, bera ibilizan hor herri galdeketak antolatzen, barakaldo moduko herri bat eta han e, euneko amabia aktibatu egin zuen herri galdeketak. Euneko amabiak parte hartu zuten, eta zantzian zela zelai. Amabi mila pertsona dauzkagula urrengo urratza egiteko prestu. Eta gure filosofiarekin, gure jarrerekin, gure kultura demokratikoarekin, gu lantzen ari garen horren guztiekin, gure inkoherentziekin, baina jabetuta inkoherentziak direla. Osa ez gaude, ez ditugu pasatzen, baki hor daudela. Eta, bueno, ba, aldogunean emango diegu e, konponbidea, ez? Baina jarre aktibo horrekin, ama emia pertsona urren gurratza emateko. Eta, eta nik argudi horrek, bueno, ja Mario, ja esan egia da Mario, arrazi oso duzu, errekontzutak <laughs> euskal herrian tope da. Orduan, e, Ari gara, eta izugarria da, ni tokatzen zaite ziur nahi zuei ere tokatzen zaizuela herrietan, duela urte batzuk e, ezinezkoa zena, eta adibidea ipiniko barrika. Barrika da herri txiki bat, mila lauron pertsona, e, eh, pertsona osatutakoa, eta oraindik ere osoko bilkuretan, bi familia nagusien artean, oiuka egiten dutela osoko bilkuretan. Osa ez dira osoko bilkura normalak. Eta nik esan dira, noa, posible, oita garren mendean, oiuka egitea elkarri. Baina, ez basa dute doz, bakit Ba, e, duela azte bete, ingenuen lehen aldiz, eh, behitu nina azbarrikakoa, bozera mailea eta nire herrian e, gara amabi bazkidea. Eh? nire <laughs> arrakasta ez da izan oso inkorra. Eta e, egin genuen lehenengo aurkezpena, gure esku da gorena, eta aretoan, egon zen irurogei pertsona, lepo, beteta. Gainera, inoiz e, o, e, arte, trabak ipintzen zigun e, lokal hori erabiltzeko, zen zuen ez ez, politika da, ezin da, ba, bere errestasun guztiekin. Ba, ni gelditzen az, oso optimista naz, ba, ni gelditzen az, gauza honekin, eta eta hori beste guztia badaki, buf, kolan, zerrendan, dauzkagu, baina jarra aktiboa daukagu. Eta e, e, beste adibide bat, eta ez dut izenik emango, ez diot komprometitu nahi. Baina beste eh, herri bat, orain herri kontsulta egin behar duena, eta bera alderdi jeltzaleko eh, alkatea izan. Eta guk nahi di, oso ondo egin nahi ditugunez eta oso zorrotz ez diegu erakunde publiko inolako laguntzarik eskatzen. Eta, eta gauza komplikatzen dugu, ze sistema antolatuta dago elkarlanean ibiltzeko, ba, e, e, lokala da, usten digu, eta diru publikoekin e, dutako da guztia, ordan logikoa da herritarrak eskatzea, baina guk ez diogu eskatu nahi, ze badakigu gero ba, beste arazo batzuk eki ditugula eta guk normaltasunez egin nahi dugu ariketa. Eta esan zidan, alkate horrek eagotakoak esan zidan, zela ibadakit, e, ari zaretelar neurri guztiak hartzen ni besteko. Bueno, eta nik e, espadute, nik parte hartu nahi baldin badut, eta nik e, nire borondatez tresnauek hauek nor, Zika, ilogikoa da, Egiten ari garen guztia da ilogikoa, baina ilogiko horren barruan ari garen nabarmentzen ze kontradizioak dauden. Gainera, ze, e, ni gero eta buelta gehiago eman harri e, aurrekoan esaten nuen, a ber, azken boladan e, donostiak egin zuen harri kontsulta bat, ezin du. Orion, uste du, Orion da, best, Orion ez, non zan beste herria, beste herri baten egin nahi zuten beste herri kontsulta bat, e, beste gai sozial baten ingurukoa eta debekatu egin diete berriro. Ja ez da galdetzea edo ez galdetzea politikarien edo estatus politiko eta independentzia. Ez, herri honetan izin dena galdetu. Baina gero herritarrok gu geuk. Gure tresna xume hoiekin herritar gisa, euskal herritar gisa, antolatu berri kontsultak. Eta ezin digute zer esan. Ezin ditugu erakunde publikoen balea eh, baliabideak erabili, bale, zitu erabiliko, <laughs> gu gai gara eta, gainera, ez dema digute ezin dela, orduan bai lortuko dugula eta herri kontsultak egingo dira. Eta arrakastatuak izango dira. Eta horrengo ulatua berriro indartzuago izango da. Baina hor dago klabe bakarra, eta gara gu geu. Eta hau transmititzen jakin behar dugu. Herritarrok sekulako indarra daukagu sistema demokratiko batean. Sistema frankista baten ez, sistema frankistan zapaldu, baina zoritzar, zorionez, egongo dira hain diktikak, baina ez gaude horretan, bereik ezin dituzte erabili, bereik muga batzu dituzte, eta guk eskubideak ditugu. Eta jabetu behar gara eskubide horietaz. Eta alduntzeko gaitasun honekin zer lortu dezakegun. Abiatu prozesua, ba abiatu prozesua. Bultzatu alderdi politikoen arteko adostasunak, ba bultzatu, nik ez ditut hartuko nien nago erakundetan. Nien, nik ez daukat ardura hori, baina ardura daukoen ari gustatuko zaio behar ardura hori ondo betetzea. Eta herritarrok ari balgara azpitik, etxo, ni honekin, enazela egin ez dakitago gaita urtetan. Eta orain, poteak hartzitu elkarrekin eta zu gai, ...dano ordaintzen dizuegun ardura hori ondo betetzeko? Hori pizkanaka prozesua. Besterik. Contest eh, una cosa, yo no sé si ha sido traducción, pero he oído un, 80% de independentismo. No, del derecho a favor del derecho. A favor del derecho a decidir en Cataluña también. Independentismo, ojalá, ya seríamos independientes. Independentistas 42%. <laughs> ya, ya. Nosotros 48 en las últimas eh, elecciones. Eh, el hecho de que hay una desorientación es lógico, es que estamos haciendo algo que no ha hecho nadie. Estamos tratando de conseguir una independencia con las urnas. Todas las constituciones de alrededor nuestro, de Europa, ninguna de ellas contempla el derecho de, autodeterminación. El derecho de autodeterminación estaba contemplado para las colonias, pero no para unos estados democráticos como los de ahora. O sea, estamos haciendo algo tan difícil, tan difícil, que entramos en contradicción hasta los que lo estamos haciendo. O sea, eh, hay veces que nos damos cuenta de que, hemos ya llegado al final, al muro, y que tendremos que volver para atrás para volver a coger otro camino. Es un laberinto tremendo. O sea, que no os desaniméis a la primera, porque si no estáis perdidos. Claro. Os son Paco. Bye. Bye. Bai, bueno, hitzak dizkiazu, Nikolas, eh, <laughs> eh, esan nahi nuna zan, eh, normalean nahi optimista, baina zure bai kortasun eskutsatu nahi net. Eta esan duzu, hemendikan eh, 2000 amazazpian, esan zu, 2000 amazortzian. 2000 amazortzian, no? 2000 beraien pare. Eta nik oso zaila ikusten dut, baina egia da, gauza bat gertatuko dala, urrengo asteburuan, izango dira konsultak. Eta niko naiz zenaiz areiz demuntene hon nintzenean, eta konsulta, lehenko konsultak izan zirenean, eta haien e, e, onadak, eh, olatuak etorri zirenean. E, jendearen psikologia aldatu egiten da, bozka jartzen duenean. Bozka jartzen duenean, kontuatzen zea zure eskuetan dagoela. Eta horrek aldatu zuen Katalunian ere asko taipatu du. Horregatikan, zuk esaten zuen uste, ala izangoa, ze ikusiko dugu ekainan, ekaina pasatzen denean, nola bestera batea gongo gean, hori alde batetikan. Bueno, eta igual hola utziko ez, badakit denbora zeren nahiko zea. Pensioi buruz zerbait esan nahi nun, baina, bueno. <laughs> Nik ere optimiste izan nahiko nuke, ia beti, baina ez naiz beti ala izan. <laughs> Eta nik Kataluniako prozesua ezkor begiratzen nuen tokatu zait pixka bat hurbiletik bizitzea, ara joan izan zenean, independentistak gutxi batzuk ziran, oso borrokalariak, eta mirespen haundia zuten Euskal Herrian bizi genuen prozesuarekiko. Gero, eskatu zidaten joateko, begirale bezala, Barcelona irian galdeketa egintzen egunean. Eta joan itzen, bezperan, eta hango jendearekin horrela hitz egiten eta askok etzekiten galdeketa bazegoenik ere urrengo egunean. Eta nik pentsatu nuen berriz ere, katalan hauek bai, ze uste dute, ze nondik handatoz. Eta urrengo egunean sorpresa hartu nuen. Benetan, mugimendu zabal bat ireki zen, benetan parte hartze jai giro ilusio handia piztu zen egun horretan. Tandik hilabete batzutara joan izan, Berak aipatu duen uztaileko manifestazio e, lehenengo manifestazioa hondiarretara. Bezperatik joan nintzen baita ere eta Katalun eta Barcelona inguruan bandera espainolez josita zegoen selekzio espainolak mundiala jokatzen zuelako. Eta berriz pentsatu nuen, baina hauek, ez? Hainbeste bandera espainola zinguratuta manifestazio independentista bat zein dugu bihar. eta urrengo egunean konbidatuen artean egon arren, ia hiru ordutan eunda berrogeita mar metro bakarrik egin genituen aurrera. Barcelona kolapsatu egin zen egun horretan. Grazia pasealekoa kolapsatu egin zuten e, egun horretan. Beraz, nikoren begia pixka bat borobilak baldin baditut, da, joan izen bakoitzean, zabaldo egiten zizkidatelako. Benetan, uste detelako, herritarren iraultza bat eman dela, eta benetan, gure esku dagoela, hemen ere iraultza hori ematea. Ala eta guztiz ere badut, ez dut beti pesim, e, izan nahi, badut zalantza puntu bat. E, tristura puntu batekin begiratzen dut, e, ulertzen dut, abiadura ezberdinak egon behar dutela lagunen, arabera eta horrela, baina e, herrialde katalanekiko mm, erreferentzialtasuna hori galdu ote den eta mugatu ote den printzipateko e, lurraldera eta hori bai ikusten dut pixka bat zerik. Ta gero beste aldetik e, ulertzen dut herritarren gehiengoa jarri nahi baldin badugu erabakitzeko eskubide horren alde eta horrela e, mezu ekonomikoak garrantzia du. Baina beldurra sortzen dit. Katalanek askotan begiratzen gaituzte Euskaldunoi enbidia puntu batekin foruak direla eta aziendaren kudeak eta gurea omen den horrekin. Eta beldurra ematen dit, ez ote den mm, diskuiduan, Espainiako estatuak, horrelako opari enbenenatu bat eman ezkero Kataluniako herritarrei eta esan, bai, ados, bai, Euskaldunek baldima dute haien aziendaren kudeaketaren ardura zuek ere merezi duztue. Eta hori egingo balute ez zen desmontatuko horrelako mugimendu irautza herritarrori. Eta horren inguruan zuen iritzia nahiko nuke. Eh, gran pregunta. <laughs> eh, mm, tu dius, tinc un punt de dubte. Jo en tinc molts de dubte, molts. Eh, jo crec que hi ha en, en, en aquests moments eh, motius eh, per tenir dubtes més que raonables de com acabarem el procés a Catalunya. Per què us ho dic? Eh, tu abans ho deies, Catalunya durant molt de temps ha tingut uns sectors de Catalunya, de l'independentisme, un punt d'admiració per lo que passava al País Basc. I això sempre ha generat moltes contradiccions per molts motius que ara no tocaré perquè faríem una altra discussió que la podem fer després a fora a peu dret. Però alerta amb que ara no passi al revés és a dir, que des del País Basc hi hagi una admiració per lo que està passant a Catalunya i per tant s'ignori també les moltes contradiccions que Catalunya aquest procés té. Evidentment, quan nosaltres ho expliquem, expliquem les coses més fàcils i més potents del procés, però el procés té moltes contradiccions. I en aquests moments n'estem vivint una d'elles, que és molt mm, important que en siguem conscients. Aquest procés ha nascut de la societat. La ciutadania ha estat la que ha determinat l'agenda política i el ritme de creixement de l'independentisme a Catalunya. Però aquest procés sabia que per tenir èxit, en algun moment havia de donar protagonisme als partits polítics i a les institucions, perquè ens creiem que era una revolta democràtica. I això és el que vàrem començar a fer el 9 de novembre del 2014. Llavors, fixeu-vos-hi bé, el 9 de novembre, en, la, en el referèndum a Catalunya, en la consulta catalana, que és el moment, que crec que us he dit abans, per mi, de màxima acumulació de força del procés sobiranista, on totes les contradiccions a l'estat espanyol li esclaten, és també el moment on passem el testimoni en els partits polítics i comencen unes noves contradiccions internes, perquè l'hegemonia de la societat civil es deixa d'exercitar per compartir-la amb els partits polítics i amb les institucions. I els partits polítics comencen a introduir mecanismes de desconfiança entre ells, d'interès partidista en el procés, i la societat civil quedem atrapats amb no poques dificultats perquè els partits polítics van guanyant protagonisme. Per tant, és una gran contradicció. La gran victòria, que és tenir uns partits polítics majoritaris al Parlament de Catalunya, imprescindible per guanyar el procés, s'acaba convertint en una font de tensió i en una dificultat a l'hora de dirigir el procés. I en aquests moments estem aquí. I la relació entre Esquerra Republicana, Convergència Democràtica i la CUP en aquests moments és una relació complexa de lleialtats i deslleialtats barrejades i això està afegint, jo crec que dificultat al procés i sobretot provocant incomprensió a la ciutadania que no entén que després d'haver fet tot el que han fet, ara que els partits només haurien d'acabar el procés, els partits es dediquin a fer altres coses. I això és un punt que crec que n'hem de ser també tots molt conscients, és una, una de les complexitats que, que, que tenim eh, sobre la taula. Eh, després, és evident que aquest procés bàsicament ha estat del Principat de Catalunya. País Valencià i Illes eh, mantenen unes contradiccions Mm, pròpies, molt allunyades encara d'aquesta maduració política, i si som coherents amb el principi de, democràtic de la voluntat de la ciutadania, doncs a eh, les Illes i al País Valencià s'acabaran sumant a la mesura que hi hagi una, una voluntat majoritària. No? Existeix, està començant a existir un canvi polític a les Illes i al País Valencià, amb uns ritmes diferents, amb un relat diferent, eh, amb uns actors polítics diferents també, però amb un mateix fil conductor que és el dret a decidir. I, crec, i, i aquí acabo. I crec que aquest és, jo crec, el cavall de batalla important. És a dir, el dret a decidir eh, empodera a la ciutadania davant de l'Estat. I el dret a decidir, quan s'exercita i tu ho dius, quan tu votes, o em sembla que ho deies tu, no? en el moment de votar tens el convenciment de que alguna cosa pot canviar amb la teva voluntat. I el més potent del dret a decidir, on l'Estat no pot guanyar, és que ha canviat el referent mental, el marc mental dels ciutadans. I aquest és, jo crec, el que ens fa ser cavalls guanyadors i confiar. Per tant, la nostra feina està en com treballem en eixamplar aquestes voluntats eh, mm, ciutadanes o voluntats eh, populars. No? Que hi ha moltes contradiccions i sí, que serà molt difícil, segur, però si tenim la capacitat de mantenir el referent, que és molt simple, serem el que vulguem ser. Això no hi ha estat al segle XXI que ho pugui impedir-ho i per tant eh, mm, jo crec que aquest és el que ens ha de donar l'enorme tranquil·litat de que, de que avançarem. Però bueno, eh, prudència amb Catalunya, és a dir, Catalunya mm, nosaltres ara estem fent aquesta reflexió i ho diem obertament. El procés a Catalunya eh, culminarà en el termini d'un any, un any i mig. Jo, com us podeu imaginar, estic convençut que guanyarà la independència i que hi haurà un nou estat. Però és només una, un convenciment, no és una certesa. I per tant és possible que d'aquí un any i mig tot aquest esforç no acabi amb l'aparició d'un nou estat. És possible. En democràcia això passa. O fins i tot és possible que l'estat espanyol intervingui i suspengui totes les institucions autonòmiques. Això és més que possible. Però l'única cosa que tenim molt clara és que aquest procés, si acaba sense haver obtingut la independència, però acaba amb una decisió ferma d'anar a fons coherent per part de l'Assemblea Nacional, per part dels partits polítics, per part de les institucions, malgrat no guanyem la independència, al cap de molt pocs anys tornarem a tenir la força per tornar-ho a plantejar. Uh -huh. Però si aquest procés, després d'aquests quatre anys tan intensos, acaba per incompareixença en el terreny de joc dels actors polítics que ho han fet, i ens ho quedem mirant i veiem com el procés es va fent petit, petit, petit, petit, trigarem bastants anys a poder tornar a plantejar. Per tant, el que hem de fer és sortir a jugar a fons en aquest últim trajecte de la independència. Hi ha molts partits, fent el símil futbolístic, que s'han guanyat a l'últim minut. I fins a l'últim minut la partida la pots guanyar o la pots perdre. I, evidentment, nosaltres la jugarem per tenir un nou estat. Però jo puc acceptar que al final no el tinguem. Però l'hem de jugar a fons. I si el juguem a fons amb la millor de les nostres capacitats i no el guanyem, estic segur que al cap de molts pocs anys, molts menys els que ens pensem, eh, tornarem a plantejar el tema perquè eh, tot això passarà. L'estat espanyol ens pot donar un sistema com el basc. Això ho hem dit moltes vegades. Per què Espanya no ho ha fet? Bueno, eh, jo crec que Espanya també és irracional. no puede. Eh? També és irracional. Que ho pot fer-ho? Sí que ho pot fer-ho. No és tan fàcil. Catalunya no és tan fàcil que tingui un concert econòmic. No és tan fàcil. Catalunya és el 16% del producte interior brut d'Espanya. Eh, el País Basc, si no vaig equivocat, és el 4% aproximadament, no? més o menys, eh? la proporció, o una mica més. Eh? És a dir, la, la, les proporcions determinen molt com Espanya mira Catalunya. No? Però és que més enllà d'aquest pes econòmic, Espanya no ha tingut capacitat, ni generositat, ni una visió per fer-ho. No? I això ens podria debilitar el suport a la independència? Sí, ho dic obertament, sí però igual que la possibilitat de que hi hagi un referèndum a Espanya, en aquests moments és altament improbable que Espanya accepti aquest tipus de, de, de reconeixement. Perquè per fer això hauria de modificar la Constitució, hauria de fer un procés polític tan llarg i tan poc creïble que nosaltres abans hem d'haver acabat el procés cap a la independència. És l'opinió que, que el tenim. Espanya va perdre l'oportunitat de fer això el 2012. El 2012 Espanya podia haver ofert una renegociació del sistema de finançament autonòmic, podria haver fer, ofert alguna cosa similar al concert econòmic, i això probablement hagués compensat la decisió del Tribunal Constitucional i probablement hagués desactivat una part de la ciutadania. Ara això crec que és tard. Ara, si arriba, evidentment serà un element més de complexitat. Eh, y yo creo que para llegar a eso, el 13% del PIB, no tendría que cambiar la Constitución, tendría que cambiar la mentalidad de todos los españoles. Hace poco en Galicia se reunieron un grupo de sabios diciendo que si a Cataluña le daban el concierto vasco, les quitábamos la educación y el porvenir de sus hijos. Hace poco en Extremadura se dijo alguna barbaridad parecida, que si dejaban de recibir la solidaridad eh, catalana, pues mm, la enseñanza y la, sanidad de, Extremadura se iban a pique. O sea que, claro, es que es el 13% del PIB, es que es, gordo. Entonces, yo no creo que, que, eso lo hagan. Preferirán que nos vayamos y luego justificar que no han podido evitarlo porque nos hemos ido que hacer eso. El gobierno que lo hiciera, bueno, no volvía a ganar unas elecciones en su puñetera vida. denbora e, gainean dugu. E, eh, mi esker iruei, luze jarraituko genuen, baina, baina bueno, hola dira gauzak. Zuei ere e, eh, mi esker etortzeagatik, eskertuko ditugu ere bi itzultzaileak e, horratzean dode eta lanean ibili dira sutxuki. Eta, bueno, ea, iruek esan duzue, urte garrantzitsuak e, datozela. zela. Epeen gatik, behar bada, 2008an elkar gintezke eta ea zer kontatzen diguzuen. <laughs> Eskerrik asko. Eskerrik asko.